con todas vos, Parroquia Atlántica. Eh, Ahora sí, benvidos ao Parroquia Atlántica desta semana. Ah, bueno, temos que, temos que disculpar por estes pequenos erros técnicos xa tan lamentablemente habituais. Eh, bueno, ah, xa estamos con todo ben, ben posto para empezar, non, Manuel? Eso é, estes erros son case da familia. O día que nos saia unha cousa técnicamente correcta, que facemos? Pechamos a persiana directamente. Efectivamente. <laughs> ben, hoxe votaredes en falta unha cara, unha cara fundamental en todas as caralladas que argallamos esta xentiña, que é a de Silvio Falcón, que o noso querido director e presentador, ou seja que non vou ter máis remedio que facer de presentador circunstancial no capítulo de hoxe, pero a cambio temos aquí unha cara que igual non sei en que cadriño teredes, unha cara que se cadra non coñecedes, a de Xosé Manuel, o que despois vos presentaremos. O xa que, en fin, benvidos aquí o capítulo 3 do Parroquia Atlántica. Presento vos, como non, a Pablo Casal, que moitos xa coñecedes. Boas noites, Pablo. Boas noites, Manuel. Eh, bueno, eh, estamos quedando un programa un pouco churro, pero o mellor de todo é que só poden mellorar. Por lo tanto, eh, eh, <laughs> solo podemos ir a, ir a mellor nesta noite. Eh, de xaneiro xa, recibindo 2013, bueno, nos levamos as cousas con calma, empezamos a traballar o 21 do mes. Eh, bueno, hai que ir, eso, ainda por riba quedanos así de ben. Bueno, va, imos facendo. <laughs> É que nos estamos aínda recuperando da resaca de fin de ano, que foi un pouco longa. Eh, non sei, falando de resacas, eh, boas noites, Alberto Montes, que tal nos atopamos? Mira, mira, eh, non quise decir nada ata agora, E o primeiro que dis xa unha ofensa. E de por que relacionar o termo resaca ca miña persoa. En fin, como diría o mítico Eugenio, empezamos bien la semana, eh? Vaya, <laughs> vaya programa, vaya, vaya técnico, vaya técnico. En fin, nada máis que decir por agora. Por agora, en fin. Pois eh, estamos aquí tamén con Xosé Manuel Fernández Montes coñecido como o Air Manager tamén. Eh, se si che parece, Xosé Manuel, eh, agarda aquí con nós. Eh, eh, entrevistaremos te despois, pero boa noite antes de nada. Boa noite a tutón, a todos. Bona nit a tutón. Eh, se vos parece, comenzamos xa coa primeira sección, Pablo, que é a folla parroquial. Se nos das un pouco de speech, vou poño a carátula e a canción. Por suposto, Manuel, eu teño aquí discurso para para brasear a todo o mundo, o que faga falta. É dicir, Ah, hoxe, pois, bueno, normalmente esta sección da folla parroquial leva Silvio, pero hoxe imola, ímola repartir un pouco entre Manuel, eu mismo e incluso Alberto va, vamos facer traballar un pouco tamén, que tamén está ben. Que digo unha cousa eu, Sas con paraugas por se quere chover E por se quere escampar Respect yourself Galegos de Alabama de ben os galegos Cando van, cando van, cando van Van para a cama Pero acordan non ¿qué, ¿qué, nos querías decir al No, iba a decir... yo. Eh, conta, conta. Se, programa muy Oche muy bien que no te pinta, por otra banda, Silvio que no vuelva ya no. Digo, digo, como su excelencia Hombre, formamos ahí un, un soldo, no. A ver, a ver picos de audiencia, no A ver los picos de audiencia, se tengo más audiencia que los anteriores programas, Pois, é posible que, que o, é posible, sí, é posible que o minuto de ouro sexa o inicio, porque o inicio está sendo prometedor. Entón, veremos, veremos, Vamos. analizaremos a audiencia despois. De Globo de Oro estamos. De Globo de Oro. Imos bueno, coas novas, logo. Eso, imos centrarnos xa na sección. A ver, eh, Manuel, que, que nos traes para empezar esta folla parroquial de hoxe? Hoxe traivos unha nova un pouco dolorosa, digamos. Eh, resulta que Denuncia Roy Vázquez, un, un instrumentista que en Compostela a policía local e rompeu os dedos, así por por aquelo de, de que non toque demais onde non teña que tocar. O caso co xoves de, de Xaneiro, un axente da policía eh, parou a un grupo de persoas. Ben, podedes ver o, o relato enteiro na web da candidatura do Pobo, da cal vos pasaremos a, a ligazón eh, no blog do programa e por as redes sociais pero o caso que o, o, eh, os policías identificaron a ese grupo alguén do grupo comentou eh, xa, xa estamos como sempre ou algo así, e o policía non lle debe gustar moito aquel comentario, a cousa enredouse, eh, o rapaz dixolle, que, pero que me va romper a mao? E efectivamente, sí, rompeu a mao. O caso é un pouco grave porque sei que vai ter polo menos para 4 meses sin poder tocar eh, pode ter unha perda hasta do, do 30% mínimo de, de mobilidade na súa mão eh, a candidatura do povo xa lle ofreceu a súa axuda legal e seica a última hora pudiden ler no xornal Sermos Galiza que o bloque levou o caso ao Congreso dos Imputados digo, dos Deputados ou xa que parece que a cousa está está tendo certa notoriedade. Eu non quería deixar pasar esta nova porque non é das que máis saltaron a luz despois de tanto Bárcenas e tanto e tanta corruplandia, pero creo que valía a pena sacala a colación. Non sei se tedes algunha opinión ao respecto ou algo que comentar. Ven, compañeros, si, si, si me mm, si queredes pasamos luego de Nova, vista a enorme acollida <laughs> que, que acaba de ter a noticia. Unanimidad con coas dos palabras. Eh, vas a esas noticias. De acuerdo. pues luego, Pablo, si quieres contarnos la noticia que nos tenías preparada. Bueno, é unha noticia tamén circunstancial. Movémonos agora dende Santiago, dende a capital do país, ata a, a provincia de Ourense, sempre tan recurrente nas novas, eh, digamos, máis... Bueno, no, normalmente máis caciquiles, neste caso, porque nos referimos a, ao gran conocido por todo o mundo, a Baltar, pero non, non a Baltar Senior, que xa non pertence ao PP, sino a Baltar Junior eh, elexido pola, pola dedocracia neste caso, non? Por un congreso do, do PP. Aquí podemos ver a, no, a nova en, en praza pública. Baltar reclama máis autonomía para Ourense entre novas acusacións de enchufismo. Ben, eh, se entramos nova, pois podemos ler como, bueno, Baltar eh, agora, agora mismo, pois, eh, bueno, quere defender a súa que ten unha xestión transparente, non? Eh, quere pois eso, quere que legislar sobre as competencias das deputacións, exixe que lle transfiran a participación nos tributos, é dicir, capacidade legislativa para que este home poida poñer impostos, é dicir, sobre que vai poñer impostos, sobre a produción cárnica de Coren, sobre, é dicir, non sei para que cree este tipo de, de este tipo de cuestións. E ben, simplemente para eso, salientar que que di que só do 13 dos 700 empregados <laughs> non teñen relación directa co PP. É dicir, para que despois digan que non, non hai maneira de quedar en Galiza e que hai que, que, hai que coller, digamos, a, a emigración como única saída. Non, home, non. Hai moitísimas máis maneiras de, de quedarse en Galicia. todas elas pasan por afiliarse ao PP, polo que parece. E, eh, bueno, máis ou menos esta sería a, a miña nova de hoxe. logo, Non é que haxa que, que, que haxa que coller o PP, outra opción é, digo, que haxa que coller a emigración. Outra opción é coller o carné do PP e, e ter sorte. Pois por eso, hai, sempre hai liberdade para a xente que diga que non hai liberdade, tens liberdade de, de afiliarte ao PP se queres, se queres seguir na Galiza e ter un traballo. E bueno, non sei se, se Alberto hoxe tiña máis novas que traernos. Se queredes noticias eh, realmente interesantes, Eh, de gran tamaño, eh, nunca mellor dicho, paso a relatarvos una que atopei mm, mediante Facebook. E o titular siguiente eh, leo tal cual en el idioma de Cervantes, o manco, precisamente este que vuelvo a hablar es de todo menos manco. Ahí va. Un niño de tres años con un pene de 22 centímetros será tratado para que no siga desarrollándose. Digo yo, menos mal, menos mal. Porque este rapaz, eh, a que se meta ya en el gimnasio, la clase de educación física, va a traumar el resto, ¿no? Que, por cierto no meu gimnasio hay un rapaz de color, eh, de color negro, matizar, que, que siempre está no bestiario pero nunca se ducha. Marcha sin ducharse. algo que fan, que fan moita que prefiren, pues ducharse en la casa, yo por aquí lo va a eh, siempre se marcha a ducharse en la casa que, digo, que yo siempre digo, gracias, gracias. Porque se tenía que <laughs> compartir ducha con él y eh, comparar, voy listo. En cualquier caso, la noticia sigue diciendo, el niño de tres años es eh, Saúl Verastegui, que tiene un pene de 22 centímetros, a quien se ha bautizado con el nombre de niño superdotado, dotado hostia, romperon esos cornos, será tratado para que, yo, para que, para que, para que o seu miembro non se desenvolva máis do común, ¿no? E di a noticia, teve un desarrollo físico dun adolescente. <laughs> Digo, a ver, non sei, non sei vos, eh? Pero eu, eu un adolescente, a min, a caralla, non me, que decir, a ver, eu estaba na media, sempre estive na media, xaponesa, Cocal, eh, a ver, no sé en Lima, no sé en Lima y en Perú cómo deben ir calzados pero vaya, a media aquí, a media aquí peninsular vais ya bastante de 22, por lo que se ve, que no por lo que se di. Esto en Telecinco, en Telecinco ¿no? como escalofriante, grandioso, dramático, de gran tamaño, de gran alcance. Desde luego Queda ahí, queda ahí, no me al más Queda aí, menuda selección eh, de noticias traemos hoxe. Como non está o, o Silvio, desmandámonos coa, co, coa profundidade das noticias. Efectivamente, caciquismo e, e penes é algo que ten que, bueno, é, eh, digamos que sería un resumo do, do que ven sendo Barcelona Atlántica, non? Este tipo de, de cuestións. As etiquetas, non? Os, os tags do, do Barcelona Atlántica. Falando de caciques, teño unha noticia de putas tamén. <laughs> <laughs> no, sé por qué relacionar ahora o, a un caciques con, otro. <laughs> Pero bueno, rápidamente, rápidamente, pide, cita con una prostituta y le aparece su hija. <laughs> también me mala, también es mala suerte, yo Ay, va, en fin, eh, padre de puta en este caso, ¿no? eh, un directivo dunha empresa israelí sufriu un ataque ao corazón ao descubrilo. Un israelí provocou os servicios dunha prostituta para, man, para matar a súa idade mentre estaba nun viaxe de traballo, sufriu un ataque cardíaco ao descubrir que a dama que lle enviou a xencia era a súa propia filla. Que lle dis? Que lle dis? Que lle dis? Tápate. Espectacular. Pero unha cousa, ao final acabou eh, realizando o servizo ou non? Esa é a gran pregunta. Tivo que pagar non, por el o desenlace no se, no, se especifica. Eh, quiero pensar que efectivamente sí. <laughs> Pero no lo sé, no lo sé. Vaya cosas traes, eh. También que yo pago el taxi y le voy unas hostias. Pero tampoco puedo asegurar, ¿eh? Vaya, vaya, vaya, vaya. No está mala la selección, no. Hasta aquí as miñas noticias de interés. Creo para, que para todo o mundo. Mesmo poderíamos falar dunha folla parroquial estándar e unha folla parroquial premium, que, que sería a parte de Alberto Montes. Eh, exagera. Bueno, entonces que imos xa co, co flipo, que estou aquí todo impaciente Veña, a meter a música. Eh, méteme solo a música, eh. Nada más! Nada más. E vos co eu flipo de hoxe que debe ser o que máis preparei en toda a historia Debín de dedicarlle minuto e medio á súa preparación Polo tanto, digamos que o resultado será na, directamente proporcional ao traballo que leva de, de fondo esta sección Xa se nota <laughs> Bueno, hoxe polo menos digo, outros días queda como carallo igual Pero leva preparación muito por riba Ben, eh, Hoxe imos cunha, cunha nova que me pasou o noso ex colaborador Roy Lamas, eh, que ahora mismo se atopa polos lares noruegos, creo, creo recordar. Eh, ben, trátase dunha nova da Universidade de Vigo, eh, agora Pintarei, non sei se vedes, e dinos que ah, registráronse psicofonías na Universidade de Vigo. Ben, ah, lemos un pouco de que vai. Psicofonías, efectivamente ou Neuroquantology Journal, uh, pois non sei de que vai isto, debe ser unha revista importantísima, pois publicou en a investigación pois da Exponsor de Portugal en Vigo. Bueno, estes portugueses sempre pois eh, escoitando cousas raras, non? Pois dísenos aquí, creen outras formas de vida despois da morte física, pois dis que non se, eh, non se demostrou o contrario. Ben, o caso é que eso, a, en primeiro lugar, eh, necesitaronse equipos electrónicos de registro de voz, un ambiente relaxado, E eh, ben, eh, un ruido xenerado por radios de ondas cortas. E eh, ben, nesta investigación, as sesións non superaron os 20 minutos e arrancaron cunhas palabras, eh, aquí podemos ver, mm, benignas, sinceras e naturais. E eh, claro, as psicofonías, pois, claro, a xente natural, xente que, bueno, que fala os mortos, pois non teñen, non teñen nada de que preocuparse, que van facer? Van borrer. Non teñen empresa. Claro, xa, xa van alá, digamos teñen toda a eternidade para, para realizar as súas disquisicións. Ben, eh, nada, este tipo de, de preguntas que se realizaron as, as psicofonías, non sei se chaman as personas, psicofonías, fantasmas, e, eh, bueno, pois formularonse eso nun intervalo de 1 a 21 minutos en formas de transición do día para a noite, porque as psicofonías son moi de, bueno, son moi, son che moi de salir pola noite, polo día non, non se prodigan, é como a Santa Compaña. As psicofonías e tamén os, os universitarios. <laughs> Efectivamente, xa buscaron o, o ambiente ideal, digamos, para donde buscar eso. Probablemente, o mellor de psicofonía non había nada, era todo un, pois, uns estudiantes armando bulla. Debe ser xente que está recuperando as criaturas de hai moito tempo, non? Efectivamente, son xente xa deste típico, pois digamos, tripitidor, eh, cuatripidor, cuatripitidor, este tipo de, de xente tan productiva para a sociedade. Podería ser que as psicofonías fosen algo do tipo 4,8, 4,7, Revisión, pero no pasas. Ese tipo. Efectivamente. Yo fui a universidad no nunca viví en contacto con psicofonías, pero, pero sí con muertos De aburrimiento. <laughs> eu, eh, eh, fui en no no me esquezades. Es verdad primero Derecho Primero 15 días, <laughs> Bueno, pois eso, eh, a noticia de hoxe, digamos que vou matar o eu flipo xa con, con, esta, con esta nova e deixamos xa paso para, para a seguinte sección que, bueno, si, si mal non recordo, según o noso elaborado planning, trátase do Parroquia Aberta, non Manuel? Non Manuel.

irmán de Alberto Montes, pero aquí non, non somos non tratamos o nepotismo como no PP nin nada, é dicir aquí é seu, é, é o seu maior mérito. <laughs> bueno, no, Manuel, contanos de que vai a entrevista de hoxe. Claro, eu tiña unha, eu tiña preparado unha introdución elaborada, pero como lle dixen a Pablo que me botaron un cable, pois pues, fixe unha referencia clara. Aquí gustanos as redes, gustanos as redes sociais, as redes familiares tamén, por que non? Que ten de malo? O caso que hoxe en Parroquia Berta falamos con Xosé Manuel Fernández Montes, que contactou por nos polas redes, eh, como digo, como nos gustan as redes eh, de todo tipo, incluídas as clientelares, se fai falta, que eso eh, hoxe non está aquí Silvio, pero como bon rapaz de Ourense sabe, sabe do que falamos. Eh, aquí temos entón a Xosé Manuel, que nos vai contar primeiro Por que, por que o coñecín eu? Porque teño que recoñecer que eu non sabía que era amigo de Alberto, ou seja, que non, non está aquí en calidade de irmão de Alberto, senón en calidade de internauta e, e polo menos humorista gráfico. Contanos un pouco o que faxes, Manuel. A ver, escoitadesme. Escoitaseme. Escoitaseche perfectamente, contanos. Perfectamente. Bueno. Sí. O primeiro de todo. Estás blanco, pero pareces un busiluz. ¿Sabes por qué? Porque tenía luz dos flexos aquí, ¿ves? Vemos, vemos. Ahí, como Bondi, como Bondi dibujante. Exactamente. Si yo hago así, está moreno, ¿no? Estás, moreno. Ahora está un poco más pálido. Y ese es el punto, ¿no? Ahí, es el punto. Vale, bien. Punto psicofonía. Vale. Eh, o primero de todo, Quería disculparme por estas nuevas tecnologías, tengo para poñerme en, redes con voz y tal, estou me costando un poco, tiene que ir por los auriculares. Eh, ah, pero ahora está perfecto. Perfecto, no se me escoitaba, eh, no sé, sei aínda as aplicacións para, estar coordinado, eh, e inda por arriba, estoy lendo este tipo de lecturas, desde se ve, Oh, non está nada mal, non? Entón, entre que son lento por naturaleza e eh, leo este tipo de material, pois pues, É eh, unha cousa, como estaba lento, eh, non pude meter baza nos comentarios as noticias, que vai a noticias traedes tamén, hai que dicilo, do, do, do máis culto e eh, do, do máis eh, calidade alta, eh, cultura, arraudades aí. A, a si Alberto, todo, todos sinónimos de parroquia atlántica, certo. Correcto. A, a noticia de é esa do que é un meniño cun pene de 22 centímetros. Vou vos decir... No, a... un pene cun meniño. pues, pois, a, a primeira, a é un primeira pene imaxe... Que, é un pene que ten un chaval. Correcto. Pois, eu como humorista gráfico que traballo con imaxes, a primeira imaxe que me veo a cabeza coa noticia é o neno agarraba o pene como un koala agarraba un eucalipto. imaginademos, eh? A ver, telo que dibuixar eso, eh? Eso sería, por exemplo, o dibuixo do un, un pene que é máis grande casi come niño, pois pues, imaginade, pois, pues, eh, a estampa, eu non me acabo de creer, pero bueno. Eh, pois pues eso, despois das disculpas previas, de estar un pouco descoordinado, eh, e poñerme o a vosa altura tecnolóxica pois, ou a eh, nosa baixura <laughs> ou, ou, ou baixura eu creo que, que nós é máis ben a, a pesca de baixura ou de arrastre é o que nos caracteriza e falando de redes pois ben, pois aí. ben, ben tirada a idea pois bueno contanos eh, logo contanos, contanos logo que fas en Galicia Confidencial e a que máis te dedicas Pois bueno, eh, eu podéis entrar en hermanagerproducciones.com eh, levo propiedad intelectual, un poco de management, eh, pues trabajos artísticos, entre eles colaboraciones humorísticas para páginas web, redes sociales e, e prensa convencional. Eh, una colaboración que en CT e meses está teniendo bastante éxito a que pago no Galicia Confidencial, en eh, la primera página y aparte de parte dereita sección de humor, eh, entón aí fago dúas viñetas a semana, el retrato un poco actualidades de, de Galicia y e a veces pues una actualidad más global. Estes últimos tempos, no sé por qué, no sé por qué, de, verdade, a corrupción está acaparando eh, protagonismo también nesta Por será? Por será? Falaba aquí Pablo de... de sobres. <laughs> Sí, sí, Luis Bárcenas y los políticos sobrecogedores. Eh, pues bueno, falaba Pablo de Baltar, eh, bueno, es que daría para hacer viñetas yo creo que todo todo ano, eh? Todo ano. mesmo un especial Baltar en algún futuro, eh? Exactamente, como, como puñeo otro día una bella con la cara pixelada, eh, decía decía bella, como falando para prensa, bueno, o Baltar, eh, non digo que non enchufa a xente, pero, oye, a Danos eh, e eh, a Enterro non falta ningún, eh? Ven dar o pésame a todo o mundo. Ai que, aí se mide a valía. Exactamente, aí se, aí se mide, está iso por riba de calquer tipo de nepotismo ou corrupción, eh? Quedar ben, hai que quedar ben, eh? Sobre todo cos mortos en Galicia. Eh, sobre todo cos mortos. Pois pues bueno, fa unha sección aí, como vos digo, con dúas viñetas semanais sobre a actualidade, eh, e eh, xa que queres contar comigo, fago de aquí a miña proposta en forma de reto, que sería unha sección que se chamará Dito e Feito. Gústame. Que supón? Contanos, contanos. É un reto a, audiencia, a numerosa, multitudinaria audiencia deste programa, a que nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, lancen pois un tema de actualidade. O que, digamos, o que teña a maioría de seguimento, pois eu eh, retrato que antes de rematar o programa colgamos a, o reflexo gráfico, a idea coñera desa actualidade no programa. Atención, estamos falando de un proxecto innovador, caricaturismo innovador. Nunca, nunca en directo. Digo nunca tal se viu por algo será, como dicía Alberto Montes. Eh, <laughs> un proxecto innovador que consistiría en que os ouvintes ou os telespectadores, case podíamos dicir, do, deste programa poderían contactar con nós. Eh, o máis sinxelo sería por Twitter ou por Facebook ou por Google ou como queiran, eh, unha, unha cousa sobre actualidades, actualidade, sobre que queiran que aquí o noso compañeiro nos faga unha viñeta E caro final do programa terán a súa idea plasmada en debuxo. Ollo a primicia mundial. Mundial, eh? Por, por non decir nacional. Por non decir, polo menos, de, de Quiroga. De Quiroga, polo menos. E aí queda, hai que, aí queda o reto. Que vos parece a proposta? Innovadora parece a min. Igual miras en internet e xa o fan en máis sitios. Non, por, por non miremos. Con... Pero podemos deixar de, podemos obviar eh, Se lo miras non ves nada. Claro, claro. Por Contanos, ejemplo, Pablo, sintes ti a, ah, o problema da competencia co eu flipo, Pablo, ou crees que son máis ben No, é que a mí pareceme perfecto. Eu o que decía ao empezar o, o, a noso, bueno, o noso programa número 0 ou o número 1, como lle queráis chamar, Pois decía que o que buscábamos era un pouco a interacción co, cos espectadores, eh, digamos que se impliquen, porque agora as redes sociais, digamos que é unha maneira de facer comunitario. Eh, iso, todo mundo pode aportar a súa idea, non simplemente pois eh, trasladamos esa idea á, pantalla. Aquí o que queremos, o que queremos a veces a veces se collen a vosa filosofía. Aquí o que queremos é xente que se implique, eh, máis que participe que se implique. Porque vou poñer un pois, exemplo entón, gráfico. Entón marcho. Vamos poñer un exemplo gráfico. Hasta logo, eh. Alberto, foi un placer. Escoitadesme, non? Sí, sí, perfectamente, contanos. Un exemplo gráfico para separar ou diferenciar o que é implicarse e o que participar. Aquí queremos xente que, que, que se implique, non que participe, que vai máis alá. Nun, nun prato de ovos con, con bacon. Hostia, que xente. A galiña participa. Que xente ten fame, participa. xente ten fame. Conta, conta. A galiña participa pero porco implica. Pues queremos xente que se implique. <laughs> Queremos porcos. Queremos porcos. Por las noticias que destes, por as noticias que destes xa un pouco vos tamén, eh? Un pouco galiñas, queres dicir? Sí. Que, que, bueno, en fin, será cuestión de ovos ao final, o tema, é que manda, manda chover na Ao final tiña razón Alberto que a súa nova. <laughs> pois aquí temos logo o compañeiro e Manager que nos anuncia esta nova sección que iremos perfilando, eh, iremos eh, perfeccionando para os próximos días. E o eh, se queredes, pois pues, eh, comezamos xa. O próximo luz comezamos coa sección Dito e feito. Dito, dito e feito, apuntade aí. Apuntade. Eh, e poñeremos vos toda a información nas redes e eh, na nosa web parroqueatlantica.blogspot.com xa veremos a ver como, como vai madurando. Fala, falanos dende, falanos Xosé Manuel dende Monforte de Lemos, non? Home, non se nota nada tema, ata dentro da casa, eh? Sí, sí, é que despois digo que vexo aí a tema xa na casa, como se, como se instala, non? Eh, e vedes que teño o, o a Live ata arriba de todo. Hmm. De feito, sí, de, cal, de, cal, de, cal, de calón. Pareceme ir... É que me pareceu ir por aí un tren a pasar a desenganchar a locomotora eléctrica e enganchar a locomotora de gasoil. Non sei se si foi exactamente eso que oín, Xosé Manuel. Pois, eh, non. Non, vaya. Pois pues logo, logo é que ainda non chegou de Barcelona. Vai tarde, como sempre. Vai tarde. Uns, Pero sí, un, sí, sí, un de Quechua... Oxe vai nevar, eh? Sabedes que aquí hai escolas pechadas para a mañá e eh, hai moitos rapaces que non irán á escola, terán o día libre por alerta. Mira que ben, que nós ata agora só nos comunicábamos con Galicia virtualmente, poucas veces tiñamos reportaxes sobre o terreo. Claro. Bueno, compañeiros, pois pues, se si vos parece, pues pois pasamos á última sección eh, que se chama Ben Esfolado, hoxe en versión ultraconcentrada. Que opinas, Pablo? É a túa sección preferida, di a verdade. É eh, a miña sección preferida, pero eh, digamos que hoxe vai ser un pouco atraco a man armada porque se si as outras seccións tiñamos preparadas mm, malamente, esta non a temos nin preparada. Non subestimes, non subestimes. Bandido in the back of my Mercedes, we do the borriquito, we go ah! lingüística en la red. escasez, lingüística en la red. escasez, lingüística en la red. escasez, lingüística en la red. escasez, lingüística en la red. muy fan, yo pues. quiero decir, muy fan de las sintonías, especialmente de esta, ¿eh? Escasez lingüística en la red. Muy eh. Efectivamente, esta chegounos por, por conta de Manuel que atopou un vídeo de, bueno, un grupo de, creo que son españois que están ex, expatriados en Suecia e que fan chorradas audiovisuais e eh, eso, chamase Los Ganglios e fan chorradas de, deste de tipo, moi recomendables en, en calquera, calquera caso. Teño a lixeira sensación de que o parroquia atlántica vai degenerando cara a algo cada vez máis escatolóxico. Como pode ser que o grupo se chame Los Ganglios despois de un programa especialmente dedicado a ovos, eh, eucaliptos e eh, todas estas cuestións. Ben, porque ainda que pareza, temos sempre un fío conductor do programa, ainda que parece que facemos todo aí o tuntún e o show e tal. Non, non, nos, eh, por detrás hai un guión e tal, hai, hai un traballo, hai, non sei, algo. Nada que ver, eh, que eu xa que xa que nos referimos ao ben esfolado, teño que dicir que creo que estamos mellorando moito, eh? modestamente estiven escoitando o capítulo 2 e non atopei case erros lingüísticos. Isto pasou, é, que pasou, é gravísimo. Que, pasou no capítulo anterior? Que entrei eu a formar parte do equipo, igual ten que ver eso. Claro. No, de feito Alberto, xa que o dis, falo un galego, un galego perfecto. Un galego moi bueno. Que... Moi bueno, irmo xa que o dis Alberto tomei unha decisión que foi indultar a palabra bueno, porque se non indulta a palabra bueno, podíamos facer se cadra para o próximo programa un, unha contaxe da cantidade de veces que decimos que dicimos bueno, que e, por suposto bueno, indulteite a tin tamén enteiramente, Alberto, por eso saíron tan poucos erros. Grazas, amigo. Grazas. Grazas, grazas. Grazas. Como ese, como ese máis marcado posible. Eh, a parte diso, pois atopei nada, cousas moi lexeiriñas, un esto en vez de isto, eh, e pouquiña cousa máis. Pablo, non sei se ti atopaches algún erro así escandaloso. No, a verdade é que tampouco é que lle fixera un, re, un repaso moi moi alá ao programa. Non, non atopei case nada os típicos buenos, os estes, os non sei, o mellor persona en vez de persoa, pero bueno, estos son sempre son eu o que falla esas cousas. Ese de persona tiña eu apuntado tamén, sí. Aí Pero vamos, eu creo que hoxe nos poderíamos dar un suspenso claro no apartado técnico e de organización técnico. do, do programa técnico, pero daríame un daría vos, porque eu a mí mesmo non o quero dar, que queda moi egocéntrico, daría vos un aprobadiño na cuestión lingüística, creo. Como sempre, vaya. Como supi, sempre, supi sí. pelao a, a cara de Pablo é de, de, de convencemento, claramente. Puxo pois os ollos de susto. Sí, sí, este, estou moi convencido. <laughs> non está acostumado ao sufi sel igual, pero eu sí, eu estou moi acostumado ao sufi pelado, a probar sempre polos pelos, sacar sufis, ou como di miña nai, sufris, de sufrir. Sufris. O que facía, o que facía ela, cando recibía eu as notas. Moito sufrimento as máis, madre mía. Bueno, que? Imos indo ou que? Eu creo que pechamos o Hotel de Lete por hoxe, porque visto que sen o director non somos o que éramos, contamos al Alberto. De, unha observación antes de... Coido que Xosé Manuel ten que, ten que marchar porque ten obligacións eh, familiares ou é que ten moita ganas de cear, tamén podría ser, moita gusa, que se di, eu tamén, teño aí a tortilla francesa que me está esperando, miña nai leva batendo huevos desde as nove a noite, Eh, en cualquier caso, eh, no te tedes casas vos o que entre un que de polo quechua eh, arremangado hasta arriba, cada 10 y los otros dos con cada quien ah, una bufanda más Mira, aquí Pablo que bufanda de Agatha de la Prada con ese con esa historia la la cachola, los que sepáis que también tengo bufandas, eh? Mira, eu también posso sacar bufandas, vez, <laughs> Cuidado, eh? hoyo eh? Por ejemplo Do Deportivo. Home, ah, do novo colista da Liga. Como ay, non ay, quero ay, que ay. me quite, como non quero que me critiquen entre outros eh, Pablo mesmo ou Silvio, cuidado, eh, que eu, eu, eu aquí <laughs> teño para todos. O que faga eh, falta. Eh, para os máis nostálxicos, para os máis nostálxicos, a da Compostela. A isto. <laughs> Ah, amigo, Ah, que grande. Sociedade, Sociedade Deportiva Compostela. Alberto é un galego de pro. E a do Lugo... Moi ben, Alberto, eh, moi ben. Eh, teño a angueiros, <laughs> Manuel. Sí, claro, sí, seguro que están angueiros, sí, seguro. Sí, a próxima vez que me convides a túa casa espero que esté ali, porque, macho, o Lugo que é o único que nos dá alegrías últimamente, en fin. Tens toda a razón. Eu creo que despedimos por aquí o programa, se vos parece, isto non dá para máis, eh, o, o próximo luz traeremos vos un programa mellor, casi me podo comprometer a que non vai ser peor que este. Un, un aperta para todos. Boa noite, Alberte. Espero un pouco máis de convencemento sobre as posibilidades deste programa. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos. Só lle decía a Alberto eh, que espero que, que, que, que, que confíes neste programa como apostaches por el desde o principio, coa túa preparación dos guións, coa túa implicación, como decía o teu irmão, Ben, que non ten nada mellor que facer, senón tampouco, sabes? Quer decir, aquí estarei. Ben, ben, pois pues despedimos logo tamén a Xosé Manuel. Moitas grazas. Atentos a esa eh... nova sección. Gracias a vos por contactar conmigo. Eh, aí estaremos. Nova sección, innovadora, 100%, eh, dando que falar, eh? Ben, ben, pois aí queda a cousa. A, cu a as seccións, eh? Sí, sí, sí, traballaremos moito máis para a próxima semana. Temos Twitter, temos Facebook, buscádenos, temos o blog do programa parroquiaatlántica.blogspot.com e tamén estamos traballando nunha nova sección sobre cine galego. Dime que, da que vos daremos máis información no próximo programa e que esperamos que pronto poidamos incorporar. Ou sexa que ata aquí xa nos despedimos, vou vos poñer a música, aquí nos queda Pablo dándonos a despedida definitiva e vou vos poñer a música despedida. Bueno, pois esperamos vervos a semana que ven. A ver se si xa temos a todo o equipo sendo camiño a andar Na volta que a música nos dá na cabeza Amizade, xente ceibe Como o vento ou as ondas do mar Un vento rebelde que perde longe agora Nos no furacán E agora que sone a música da colectividade Coas súas historias de cuncas Eternidade de mar Salvatera Hasta